Baina zendako Frantses prentxan ez den itzik ere erraiten kobaneri buruz. Hauzen Twitteren eskualkazetari kolega batek botako galdera. Kobane, siriako hiri kurdo hori azken txeila betetan estado islamikoaren mehatxupean egon dena. Aztelen nuntan jakinda kurdoek berreskulatu dutela. Eta kasik itzik ez edabideetan eta bereziki Frantses edabideetan. Dora bi aste parisekoa gertatzen zen eta lur loturarik ez da egiten eta seguraski ez da ikusten ere kobanerekin. Kobane simbolo bat bilakatu zen. Siriako militante kurduak defendatu dute, astapenian laguntzari gabe, Sirian eta Iraken zabaltzen zen estado islamikoari horre egiten zuten. Bakarrik. Kurduen egoeraren simbolo bat, simbolo bat denentzat bilakatu zen. Eta inbeste bilak, katu zen simbolo bat azkenian estatu batuek deliberatu zutela kurduak laguntzea. Simbolo hori ez bilakatzeko galaipen simbolo bat estatu islamikoaren zat. Eta hori gertatu da, kobane galaipenelako simbolo bat bilakatu da, baina erradikalen kontrako galaipenarena eta baita bakarrik borrokatu duten minoritate batena ere. Hor lehen aldiz, estado islamikoa galdudu bataila bat eta galtzeak dago musulen inguruan ere haien garaide itxura unkitua izan da, eta itxula horrek zuen beste diende eta gazte erakartzen. Galdu dutelean aldiz, mespretsatua den minoritate baten kontra, emazte kurduen kontra. Kurduek elakutsi diete eta mundu osoari ere ez direra ezin garaituak. Pariseko horiek, gazte frantses horiek, orako gazteak ziren, bat egiten zuten delako Estadu islamikoaren alde edo itxura garaide horrekin, baina galdu egin dute kobane hor dago simboro, eta itzikez kasik Europako edabidetan. Ez dugu ikasten dirudi.